Ուսանողական տարիները իհարկե մարդու կյանքի ամենավառ ու հետաքրքիր շրջաններից են։ Նոր միջավայր, նոր կյանք, նոր ընկերներ, նոր մտայնություններ, գտնել վարձով տուն, հարմարվել ծնողներից հեռու ապրելուն եւ այլն։ Դրանք իհարկե հարցեր են, որ հուզում են համալսարան ընդունվել պատրաստվող պատանիներին, սակայն արցախցի դիմորդներին հուզող հարցերն այս պահին այլ են։ Շրջափակման պատճառով արցախցի դիմորդները զրկված են իրենց կրթության իրավունքի ամբողջական իրագործման հնարավորությունից։ Նրանցից շատերը դիմել են Արցախից դուրս գտնվող համալսարաններ եւ դպրոց դպրոցի ավարտական դասարանում ուսումնավարտելուց հետո չեն կարողանալու մեկնել Արցախից դուրս բարձրագույն կրթություն ստանալու նպատակով։ Աննա Աբաղյանը 18 տարեկան է, մինչև Արցախի դեմ 2020 թվականի ադրբեջանական ագրեսիան բնակվել է Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղեր գյուղում։ Տշնամու կողմից գյուղի ռազմակալման պատճառով ընտանիքի հետ տեղահանվել է Ստեփանակերտ։ Թեև Աննան մանկուց ինչ որ չափով զբաղվել է երաժշտության որպես ժամանց, բայց միայն մոտ անցյալում է որոշել որպես հիմնական մասնագիտություն ընտրել այն եւ դիմել Երևանի Կոմիտասի անվան պետական conservatoria Որոշել եմ երգչուհի դառնալ, մասնագիտությունս ընտրել եմ պատերազմից հետո։ Ինձ համար երգչուհի դառնալը երազանք էր։ Որոշեցի այս տարի երազանքս նպատակ դարձնեմ ու գնամ նպատակիս ետևից։ Իրականում թվում էր, թե ընդունվելը ավելի դժվար կլինի, բայց երբ սկսեցի պարապել ու հիմա արդեն ունեմ բավական գիտելիք ընդունվելու համար, հիմա ավելի եմ դժվարանում, որովհետև ընդունվելու համար պետք է գնամ Երևան։ Իսկ հիմա այնպիսի վիճակ է այստեղ, որ չեն կարողանում Արցախից գնալ մայր Հայաստան, որովհետև որովհետև թշնամին փակել է մեր ճանապարհը Չնայած այն բանին, որ հավանականություն կա, որ դիմորդները կկարողանան հասնել Երևան, սակայն այն հանգամանքը, որ իրենք չունեն վստահություն ոչ ճանապարհի ապահովության, ոչ էլ առավել եւս հետ վերադարձի հնարավորության հարցում, մեծապես մտահոգում է Արցախցի դիմորդներին։ Կարողանում են տեղափոխել Երևան, բայց արդեն հետ գալ չեն կարողանում բերել։ Ես մտավախությունն եմ, որ կարող եմ գնալ, ընդունվել եւ սովորել, բայց արդեն իդ վերադառնալ չեմ կարող։ Այդ մտավախությունը կա եւ իմ եւ իմ տարիքայինների մեջ։ Նաեւ ունեմ տղա ընկերներ, ովքեր նույնպես ցանկանում ցանկանում են գնալ Երևան քննությունները հանձնելու, այնուհետև բանակում ծառայելուց հետո նորից գնան եւ շարունակեն, բայց նրանք էլ նույն մտավախության պատճառով մեծամասնությունը չի ցանկանում տալ միասնական քննությունները։ Աննա Աբաղյանը հույս ունի, որ գոնե սկզբնական շրջանում հնարավոր կլինի թե քննությունները, թե դասերը կազմակերպել առցանց, թեև հասկանում է, որ համացանցի հաճախակի խափանումներն էլ են մեծապես խանգարելու դրան։ Կրթության իրավունքը մարդկանց, հատկապես մատաղ սերնդի ամենակարևոր իրավունքներից է։ Թե վաղ 90-ականներին, թե 2000 2020 թվականին մեր երկրում մեծ թվով երեխաներ եւ պատանիներ ակամա զրկվեցին այդ իրավունքի լիարժեք իրագործումից, ինչն էլ իր հերթին ստեղծեց ավելի երկարաժամկետ խնդիրներ, որոնց պտուղները մեր հասարակությունը շարունակում է քաղել առ այսօր։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական։